บุ๊กทูหกสิบสองเซเซนตอีโดสการตั้งคำถามหนึ่ง fazer perguntas 1um. เรียน aprender นักเรียนเรียนมากไหม Os alunos aprendem muito. ไม่พวกเขาเรียนน้อย Não, aprendem pouco. ถาม Perguntar. คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Você faz muitas perguntas ao professor? ไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อย Não, não lhe pergunto muitas vezes. ตอบกลับ responder ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ responda por favor ดิฉันตอบกลับ eu respondo ทำงาน trabalhar ele está trabalhando sim ele está trabalhando Ma. vir chegar คุณจะมาไหม vem ค่ะ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ Sim, já vamos. อยู่ morar คุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะ Você mora em Berlim? ค่ะ ดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน Sim, moro em Berlim.